Fuse Music. No, no, no, KR Baby. am Myers. Me llueve. El dinero me La puta a mí me Caer el cielo se les pone gris, opaca o infeliz que te llueve, te llueve perico por la nariz. Voy dejando cicatriz a todo esto solado. Va a haber lluvia de balando en la calle y la blindao. yo no hago ni medios ni televisión. Yo soy la pauta, la situación, matando me llueve en la gorra, a mí me llueve en la mansión. Verde para darle en la cara a los que no quieren verme. no fue buena suerte, menos mal que los fans vieron como yo tuve que joderme. Ahora no pueden detenerme, solo pueden verme en el Lambo, en el Rari, a mí. la a me Las putas a mí me llueven. Los envidiosos a mí me llueven. Hablan la y las balas ti te llueven. Yo controlo el del channel. Tengo par de baby tirándome por el escáner. Lo que yo quiera que me llueva, me llueve. Si aprieto un solo botón del control panel. Yo tengo de todo, me lo busco todo. Recuerda lo fácil, no se falla. Tú me siguen los pasos, pero como quiera se guayan. Larga vida al envidioso, pa' que vea todo lo que yo gozo. Aunque me tiren la mala, me voy a ser millo sin volver a tocar un coso. A mí no existe quien me toque, dímelo rápido, foque. Que siga lloviendo el dinero, aunque de verdad ya yo tenga lleno el pote. El dinero me lleva, la puta a mí me una mierda cabrón y cuando tú me ves de frente me viene a saludar. Si te pillo te la va a buscar tú y tú el que te vaya a ayudar. Aguanta el paladar, si tú me faltas el respeto te voy a dar. Te tenemos un radar, hoy tú te vas a quedar en el expreso Martínez Nadal. Ustedes me quieren tumbar, pero ninguno se atreva a zumbar. la que en el pecho te va a retumbar. Yo nunca voy a insetear a mí me llueve en culo bestial. Yo soy real, yo soy leal. Cabrón, yo tengo bendición celestial. Las putas me llueven y mientras me llueve se mojan. El dinero me llueve, pégate a mi nube pa' que lo recoja. No quieres balas, mi alma desaloja. Aprende a surfear por y viene la ola. Yo vivo en Hawái, bajo el cristal grito aloja. Y terminan quemados como el pasto y las hoja Pa' tus preguntas tengo la respuesta. Soy un iPhone 7 con Siri. Primera clase, ustedes en Spirit. No me entiendes, te hago un si tú eres B, yo soy tu papá, voy a ponerme de apodo Pip Para los gustos están los colores señores, soy un Myers, La oscuridad. No, no, no, A la fucking music. music. La jam. Dímelo a los focus. Nico, de Dominicana, Puerto Rico. capos. Feels music. <laughs>